Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Ուղիղ 2 տարի առաջ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Պատերազմը տևեց 44 օր եւ ավարտվեց մեր պարտությամբ։ Ինչ իրավիճակ է 2 տարի անց Արցախում եւ նրա շուրջը։ Ինչ սпарնալիքներ են կախված մեր գլխին։ Ունենք հնարավորություն դրանք չզոքացնելու։ Հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Կովկասագիտության կենտրոնի ղեկավար Հովիկ Ավանեսովին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Պարոն Ավանեսով, նոր պատերազմի վտանգի առաջ են կանգնած, ինչը կարող է զսպել Ադրբեջանին մեծ հաշվով տարածաշրջանային ավելի մեծ խաղացողներին։ Այն որ տարածաշրջանում լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ են սպասվում, դրա մասին արդեն բացահայտ խոսում են տարածաշրջանի միջարկերկրների ռազմաքաղաքական ղեկավարներ։ Մենք պետք է հստակորեն հաշվարկենք, թե մեկնարկային փուլում ինչ ուղղություններով է լինելու ռազմական գործողությունները, առանցքային թիրախները որտեղից են լինելու եւ կոնկրետ որ ուղղությունն է ավելի մասշտաբային հարվածների ենթարկվելու։ Ըստ դրան էլ իրականացվի քայլերի հստակ հաշվարկում եւ դրան դիմակայելու հնարավորություն օգտագործում որ เป զի խուսափենք կամ գոնե նվազագույն կորուստներով դուրս գանք առաջկա լայնամասշտաբպատերազմական գործողություններից, անհրաժեշտ է մի քանի գործողություններ համակարգված ձևով իրականացնել։ Առաջնայինը անվտանգային խնդիրն է բարձրացնել հայկական երկու պետությունների անվտանգային մակարդակը որևէ կերպ չլուսաբանելով եւ չներկայացնելով այն անվտանգային միջոցառումները, որը իրականացվում է Երկրորդը հասարակության մոբիլիզացիա համախմբում բաժանելով մի քանի խմբերի։ Խմբերից մեկի վրա պետք է հստակ պատասխանատվություն դրված լինի, որ ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինեն ներգրավելու ռազմական գործողությունների։ Դրա համար օրվա 24 ժամը պետք է համապատասխան ռազմական պատրաստվածություն ունենալ։ Երկրորդ ամենակարևորներից մեկը թիկունքային աշխատանքն է։ Առաջին անհրաժեշտության պարագաների հավաքագրում եւ մեկտեղում։ Հաջորդ ամենակարևորը դիվանագիտական աշխատանք։ Նոր լայնացավալ ռազմական գործողությունների պարագայում ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը պետք է բերի համար մեկ մակարդակի։ Հաջորդ բլոկը տեղեկատվական դաշտն է, որի վրա աշխատանքը պետք է սկսվի ոչ միայն պատերազմի ընթացքում, այլ պատերազմից առաջ, պատերազմից հետո էլ, որ เป զի օբյեկտիվորեն տրամադրի տվյալ պահին տեղի ունեցող իրադարձությունները, մատնանշելով այն հանցագործությունները, այն ագրեսիան, որը իրականացնում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հայկական պետականությունների հանդեպ եւ քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվի առարկայական պատժամիջոցներ Խնդիրը նրանում է, որ եւ 20 թվականի պատերազմի ընթացքում եւ Սյունիքի եւ մի շարք այլ բնակավայր ուղղությամբ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունների ընթացքում միջազգային որոշ կազմակերպություններ եւ պետությունների ռազմաքաղաքական ղեկավարություններ սահմանափակում էին միայն արարողակարգային հայտարարություններով։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար ցանկացած արարողակարգային հայտարարություն գրոշի արժեք չունի։ Եթե նրանց նկատմամբ չի կիրառվում սանկցիաներ, դատական process-ներ չի սկսվում Հայրենի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունների նկատմամբ որպես ռազմական հանցագործներ եւ ահաբեկիչներ։ Մնացյալ այլ հայտարարությունները որևէ կերպ զսպման մեխանիզմ չեն կարող հանդիսանալ։ Եվ ամենակարևորը կայականն, որ մենք պետք է հասկանանք, այդ հարցում մեր թիմի մեկ դաշնակիցը մեր բանակն է։ Միայն մեր բանակի կողմից իրականացված կտրուկ ու հակահարձակողական գործողությունների միջոցով կարելի է զսպել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ախորժական կարծում եմ դիվանագիտները նրանց համար արդեն պետք է լինի համար 1 ոչ թե պատերազմական գործողությունները սկսելուց կհրավացեք, բայց երբ որ ես ասում եմ, որ դիվանագետը նման իրավիճակում պետք է տա համարում եք ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը այն մասին է, որ անկալումը պետք է լինի այն, որ մեր դեմ պատերազմը չի ավարտվել ոչ 94-ին, ոչ 2016-ին, ոչ 2020-ին, ոչ էլ վերջին պատերազմական գործողություններից հետո հայտարարված իրադարձ կոչեցալից հետո։ Պատերազմը շարունակվել եւ շարունակվում է։ Ուղղակի որոշակի տարբերություններով փոխվել է ուղղությունը պատերազմի ինտենսիվությունը եւ մեթոդաբանությունը պատերազմի։ Եթե նախկինում չի նշվել, որ 30 տարի անընդմեջ մեկ պատերազմի մեջ ենք եւ այդ ամբողջ ընթացքում դիվանագիտական կորպուսը պետք է լիներ համար մեկ իրավիճական, գոնե պետք է արվի հիմա։ Այդ առումով դիվանագիտական, տեղեկատվական առումով, եթե ասենք աշխատանքներ չի տարվել, տարվել է բայց փորձը ցույց է տվել, որ ռայկատ աշխատանքները քիչ էր։ Եվ մեր հիմնական անալիքը այս պահին չպետք է սպասենք, տեսնենք Ադրբեջանը կամ Թուրքիան երբ են մեր դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ սկսելու, պետք է հստակ ազնվարական տակնի դիվանագիտական կորպուսին եւ մեդիա դաշտին, որ մինչ պատերազմը ծեր գործառույթները սա է, որ ցանկացած հարթակներ օգտագործելով ներկայացնեք Ադրբեջանի նախկին ագրեսիաները, հանցագործություններից սկսած աբեկչություններով ավարտած ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումով ավարտած, ու մյուս կողմից էլ օգտագործելով այն իրավական փաստաթղթերը, որ մեր ձեռքի տակ կապված ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի հետ։ Եվ երկրորդ этаպը, որ պատերազմը սկսելուց հետո ձեր անելիքը լինելու է այս։ Տվյալ պարագայում մենք ունենանք ավելի շահավետ իրավիճակ եւ ավելի արդյունավետ կկարողանանք դիմագրավել պատերազմական գործողություններին։ Եվ այդ ամենը պետք է արվի փակ ձևաչափով։ Ասացիք, պետք է պահանջենք պատժամիջոցներ կիրառվեն Ադրբեջանի նկատմամբ սեպտեմբերի ագրեսիայից հետո Հայաստանը պահանջեց պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի հանդեպ, բայց արևմուտքը դարձյալ բավարարվում է հայտարարություններով։ Խնդիրը գալիս է նրանից, երբ որ մենք ասում ենք պետք է նման գործառույթներ սկսեն եւ որոշ իրավապաշտպան կազմակերպություններ, որոշ իրավաբաններ, որոնք տվյալական գործընթացներ են սկսում Ադրբեջանի ռազմակառավարական ղեկավարության դեմ կամ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից իրականացված ռազմական հանցագործությունների պարագայում մեր ռազմագերիների խոշտանգումների հետ կապված։ Դրան զուգահեռ պետական ղեկավարի մակարդակով խոսում է խաղաղասիրության քարոզի մասին արդյունավետ կլիներ նման դատական գործընթացները եւ ավելի շահեկան վիճակում կլինի, եթե դրան զուգահեռ նման գործընթաց սկսելու մասին խոսեր հանրապետության ղեկավարը։ Այդ դեպքում տեղաշարժեր կունենանք, հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, երբ որ իրավական նպաստավոր պայմաններ են ստեղծվել հայկական հիմնախնդիրի ներկայացնելու եւ ընդհանրապես մեր դեմ իրականացված հայկական հիմնախնդիրը դուք ինչ նկատի ունեք Այսեք հատկապես այդ կոնտեքստում Ադրբեջան-Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացից կապված բավական իրավական փաստաթղթեր կան, մինչ այդ մեր ձերքին տակ 2020 թվականի պատերազմից հետո նոր հավելյալ խաղակարտեր են ել հատկապես միջազգային դատարանի կողմից ռասայական խտրականության դեմ պայքարի կոնվենցիոնալ շրջանակներում, երբ որ Ադրբեջանին հստակորեն ներկայացվում էր որպես եւ ագրեսոր կողմի մատնանշում էր, որ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություններ է իրականացնում եւ նաեւ նշելով, որ այդ ֆոնտակներ կասնելով մշակութային ժառանգության հետ կապված։ Ճիշտ է, այդ որոշումը լուրջ իրավական հիմք չունի որպեսզի Ադրբեջանի պատժի այդ կոնտեքստում, բայց երբ որ կան այլ դատական հաստատություններ, որոնց ոչերները իրավական ուժ ունեն, այդ դատական հարթակներում օգտագործելու համար հավելյալ խաղակարտ է։ Խնդիրը ինչու՞մն է կայանում։ Երբ որ միջազգային տարբեր հարթակներում հանդիպումների ընթացքում խոսվում է Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործությունների մասին, միջազգային նման կազմակերպությունները մշտապես շեշտում են, որ դուք կարող եք մատնանշել, որ դա այդպես է որակված ստացված մեկ այլ այնպիսի աղբյուրի կողմից, որը ոչ հայկական է, որտեղ նախկինում մենք հիմնվում ենք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակների հայտարարությունները, զեկույցներով, որոշ իրավապաշտպան կառույցների զեկույցներով հայկական կամ փորձագետների կողմից կատարած այդ ազատությունները, որը այլ կերպ էր ընկալում միջազգային հարթակներում, բայց երբ որ հիմա կա նման մի քանի որոշում հայտարարություն, մեզ համար հավելյալ հիմք է, որպեսզի հողում անենք այդ որոշումներին, ասեք, եթե ձեզ պետք է այդ որոշումը հիմա կա ինչ են խանգարում կոնկրետ իրավական գործընթացներ սկսելու։ Իրավական փաստաթղթերը, որ կա մեր ձեռքի տակ, հետևյալն է, որ Ադրբեջանը հենց ինքն է ճանաչել Արցախ քաղաքի անկախությունը երբ որ սկսվել է անկախությունների անկախության գործընթացը խորհրդային միության փոլոզումից հետո, Ադրբեջանը եւ համանadrական ակտով հոկտեմբերին եւ մինչ այդ անկախության մասին հրճակագրով հստակ նշել է, որ ինքը 1918-20 թվականի Ադրբեջանի հանրապետության իրավահաջորդն է հրաժարվելով խորհրդային Ադրբեջանից, նշելով, որ ամբողջ խորհրդային Ադրբեջանը նական ժամանակահատվածը օկուպացիոն շրջանից դրանով իսկ հրաժարվելով եւ Արցախից եւ Նախիջևանից, սա բավականին հիմք է միջազգային բանակցային գործընթաց հոդվածներում ցույց տալու, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որևէ կապ չունի Արցախի հետ, քանի որ Արցախը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբևէ չի էլ եղել, բռնակցվել է խորտան ժամանակաշրջանում, խախտելով միջազգային բոլոր գործող օրենքները տվյալ ժամանակահատվածում, իսկ Սմփոզումից հետո Արցախը եւ Ադրբեջանը խորտային միությունից դուրս են եկել նույն իրավաբանական որոշումների, նույն փաստաթղթերի հիման վրա։ 30 տարիների ընթացքում իրավական այդ փաստարկը միջազգային հարթակներում չի առաջադեմ։ Շատ քիչ է միջազգային հարթակներում աստվածային մասին հիմնականում խոսվում է փորձագիտական շրջանակներում բացառությամբ մեր որոշ ղեկավարների նախկինում եվրոպական կառույցներում եւ ՄԱԿ-ի վարժողովի ընթացքում առած հայտարարություն զեկույցներին ելույթները միջազգային հարթակներում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն որը բացահայտորեն նշել որ մենք չենք վերջարկվում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչելուց բայց Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական պատասխանատվություն չունի, բայց այդ գիծը, որի հիմքը որոշը ղեկավարներ կողմից դրվել է, այդ գծից հետնահանջ է ու արդեն մնացել է փորձագիտական եւ գիտական տիրույթում Էլ չենք ասում, որ 2018 թվականից սկսած այս գործընթացների մասին որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյայի կողմից չի մատնանշվել ցավոք։ Առայն որ նաև այդ հրճակագրերից բացի, որ 94 թվականին եւ երբ որ Երակոմ զինադատարը կանվել, մի կողմը եղել է նաև Արցախ իրավական տեսակետից սա նշանակում է այն, երբ որ դու մի պետությունի հետ հաստատող ես ստորագրում քեզ այդ իրավական ձևաչափով հավասարազոր ես ճանաչում այն կողմին, որի ստորագրությունն այդ փաստաթղթի տակ կա դրանով Հայաստանը դիպչանը եւ Արցախը միևնույն իրավաբանական հարցն վրա գտնվող պետություններ էին համարել դա եւս մեկ ակտ է, որով Ադրբեջանը Արցախին որպես առանձին կողմ եւ որպես իրավական սուբյեկտ է ճանաչվում, ինչ ազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվում է մենք ենք հայտարարում, թե Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ինչի վրա է հիմնված նման վստահությունը։ Հիմնված է նրան վրա, քիչ առաջ թվարկած իրավական փաստաթղթերն որ այդ փաստաթղթերով Ադրբեջանը հրաժարվել է Արցախից եւ Նախիջևանից կան որ երբևից է Արցախ անկախ Ադրբեջանի կազմում չի եղել։ Երբ որ հիմա խոսվում է համանազատումների եւ համանային այդ վճարի կարգավորման քալերի մասին, դրատակ հասկանալով նաև Արցախը կասկած կանում ենք, որ իրավական տեսակետից խորհրդային միությունը փլուզվել է եւ չկա որևէ մի պետություն, որ խորհրդային միության ներվահաճորդն է։ Եվ այն վարչատարածքային բաժանումները, որը կատարվել է խորհրդային միության ժամանակահատվածում, իրավական որևէ ուժ չունեն։ Դրանից ելնելով միջազգային իրավունքի տեսակետից ցանկացած միջազգային փաստաթղթով Արցախը Ադրբեջանի հետ որևէ առնչություն չունի ու դա միջազգային իրավական փաստաթղթերին էլ է համապատասխանում։ Դա չեն ենք ասում պատմականորեն, որ չի կարող 5000 տարուցավոր պատմություն ունեցող երկ, հայկական երկրամասը համարվի ընդամենը 1918 թվականին կազմավորված արհեստացին պետության մտածք։ Բայց ասում են, չէ, ուժն է ծնում իրավունք այդպես ասում են, արդարացնելու համար ագրեսորի գործողություններ, գործողությունները պետք է հասկանանք, եթե մենք համախմբենք բոլոր ռեսուրսները ներդնենք մեր հայկական պետականությունը պահպանելու համար, ուժային դիրքից խոսող ցանկացած ղեկավարի վերջի կոպիտ ասած այդքան էլ լավ չի լինի։ Մեր առաջնային քայլը դրա համար պետք է լինի եղած պոտենցիալի մոբիլիզացիան եւ վերջ տալու խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսելուց։ Եթե մենք շարունակենք այս տեսանկյունից քաղաքականություն վարել բավականին ուշ քննիչների առաջ ենք գնում։ Արդեն կանգնած ենք։ Որտեվ կա այսպիսի մի ձևակերպում, եթե ուզում ես խաղաղություն, պետք է պատրաստ լինես պատերազմ։ Երբ որ դու պատրաստվում ես խաղաղության, դու ստանում ես պատերազմ։ Երբ 2018-ից սկսած մինչև հիմա պատրաստվում ենք խաղաղության, մենք ստացանք 2020, ստացանք Փարուխի դեպքերը Ղարագլուխի հետ կապված իրավիճակ եւ ստացանք Բերձոր եւ Բերձոր աղավնո դրան արդեն գումարած սեպտեմբերի տղանամասշտաբ ռազմական վերս սկսված ավելի շուտ ռազմական գործողությունները։ Մեր ճշնամին խաղաղության դարաշրջանի իր ընկալումներ ունի Դա բնակչությունն է, ցեղասպանությունն է, էթնիկական զտումները եւ ռազմական հանցագործությունները։ Եթե այնուամենայնիվ ռազմական գործողություններ սկսվեն, ինքնապաշտպանվելու ինչ ռեալ հնարավորություններ ունենք։ Ինքնապաշտպանվելու բավականին Կոնկրետ Արցախի մասին է խոսքը։ Արցախում որոշ ռեսուրսներ կան կան երևույթներ, որի մասին հանրայնացնել չեն կարող, բայց դիմագրավելու ինչ կարլեր կարող ենք մենք ձեռնարկել։ Առաջին հերթին համախմբում եւ աշխատանքի հստակ բաժանում այն մարդիկ, ովքեր ունեն ռազմական համապատասխան փորձ ներգրավել անվտանգության ուժային բլոկի ուժեղացման եւ այդ դիրույթում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ագրեսիան դիմագրավելուն տարբեր լեզուներին դիրապետող մեդիա փորձագետներից սկսած վերլուծաբաններից ավարտած տեղեկատվական դաշտում աշխատեն մյուս բլոկը հասարակության թեկունքային աշխատանքներն է եւ ամենակարևոր գործընթացը, որ ինչը մենք դրա ժամանակահատվածում պետք է անենք, խիստ վերահսկողություն հրապարակումների վրա Քննարկենք այլ տարբերակ։ Ադրբեջանը Արցախի մնացյալ մասին տիրանալու համար պատերազմ չի սանձազերծում։ Ստորագրվում է փաստաթուղթ, համանձայն որի Արցախը համարվում է Ադրբեջանի մաս։ Ինչ հետևանքների կարող է հանգեցնել դեպքերի այսպիսի զարգացումը։ Ըստ հայտարարության խոսքը խաղաղության պայմանագրի մասին է, որտեղ նշված է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն մյուս տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը տասկային ամբողջականությունն ասելով հասկանում է Արցախը գումարած Տավոշիոտ գյուղեր, գումարած Տիգրանաշեն, գումարած հետ պատերազմյան շրջանում ագրեսիայի ընթացքում Հայաստանի սուվերեն տարածքից բռնազավթված տարածքներ ես։ Ինչ պետք է մենք անենք։ Այդ պայմանագիր կոչեցյալը ստորագրելուց հետո պետք է անցնի վավերացման գործընթացներ։ Երկու պետությունները խորհրդարանները այսինքն Ադրբեջանի Միլի Մեջլիս Հայաստանի ազգային ժողովում եւ ստանա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշում համապատասխանում է այդ փաստաթղթը ՀՀ սահմանադրությանը թե ոչ պետք է գոն նաև աշխատենք այս երկու մատերույթներում արքելափակելու վավերացման գործընթացի եթե պայմանագիրը ստորագրվի ստորագրելուց հետո մենք ստանալու ենք երկրորդ նախիջևան այդ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո մեզ համար խաղաղություն չի բերելու։ Ավելի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների համար կանաչ լույս է ստեղծում Ադրբեջանը քեբանական ահաբեկչության բոլոր գործիքակազմերը օգտագործելու է Արցախի մնացալ հատվածի հայաթափման համար աչանկացան որ բնակավարերի վրա հարձակում, ցեղասպանական գործողություններ, արհեստական օրեն, կոմունիկացիաների ձգում, Մենք սա պետք է հասկանանք եւ այս ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք։ Ընդ որում, որ այդ խաղաղություն պայմանագիր կոչեցյալին իրավականորեն չեղարկման բոլոր հիմքերուն գոյություն ունի միջազգային պայմանագրերի մասին կոնվենցիա, որտեղ հստակորեն ձևակերպված է, որ միջազգային ցանկացած փաստաթուղթ, որը ստորագրվել է ռուժի սպանալիքի ներքո, առ ոչինչ չէ այս խաղակարտերն էլ պետք է օգտագործենք եւ ներկայացնենք, որ Արցախը չի կարող մաս հանդիսանալ ցեղասպան քաղաքականություն ֆարողության կազմում։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ի թողարկումը հիշեցնեմ հյուրս Կովկասագետ Հովիկ Ավանեսովներ։